Секјавате, зборувавме минатиот пат, ја почнавме темата без раце, рековме дека ќе биде во два дела и ја ни спомна во една прилика дека поради тоа што имаме полука за оправдување со вера, па тој нема да зборува многу на таа тема, ама мене некако духот ме, ме тера да, да зборувам. Сегавате ли што заклучивме минатиот пат? Еве да ја подсетам, што значеше терминот без раце во Библијата? Без човечка интервенција, со други збори. Испомнавме некои примери. Кажавме дека Бог сака, како што самиот Исус кажал за себе, дека ќе го разруши ракотвор, ракотворниот храм и ќе подигне за три дни нов неракотворен, значи без човечки раце, без човечки интервенција, така и со самите нас сака истото да го стори, че во духовна смисла, да создаде нови созданија од нас, неракотворни. И кажавме дека целиот, целиот план на спасение всушност, оправдувањето, посветувањето е без раце. Всушност тоа е, не е без човечка интервенција, односно целокупно, комплетно Божие дело. И затоа и рековме, констатиравме дека спасението е многу лесно. Меѓутоа, друга перспектива, гледајќи од наша страна, е тешко, а тешко е затоа што ние треба да му се предадеме на Бога, да му го дадеме срцето, како што спомна и брат Данило. А тоа е најтешкиот дел. Значи да кажеме, Господи, да, амин, нека биде така, како што ти сакаш. И рековме, го илустриравме тоа преку една, односно Библијата го илустрирала преку еден многу убав пример со глината и грнчарот. Значи ние буквално треба да видиме глината во рацете на грнчарот. И каде што таа негова рака ќе стисне, може да речеме оф, ама да речеме амин. Така нека биде. Каде што ќе треба да не замазни, да дозволиме да речеме амин, така нека биде за да од нас грмчарот произведе сад за честна употреба. Или храм неракотворен. Прочитавме таму во Евреите 9.11 дека Исус влезе, влезен, значи, денеска се наоѓа во еден неракотворен храм на небото. И од дела 7.48 констатиравме дека Севишниот не се настанува, не живее во ракотворен храм. Значи, ако ние се обидуваме самите да се изградиме, самите со своји собствени сили и собствени дела, да го постигнеме спасението, то не е возможно. Едноставно, Светиот Дух, односно самиот Исус, не може да се всели во нас, а без него сме немокни. Значи, целото спасение е долу рацете, без раце всушност. И спомнав дека во овој втор дел ке спомнеме неколку примери од, од Библијата, с кои што можеме да научиме многу. И што мислите од кој ќе почнеме? Кој е оној кој што прв Ево да кажам, Значи, започнал со концептот на самоправедност. Кој е првиот? Дотвораме во Езекијал 28 глава, веќе, веројатно, погодувате кој е, меѓутоа ќе читам од ревидираниот превод, овде подобар овој стих, Езекијал 28 глава, значи, оној збор што не ми текнуваше, прв ја, ја промовирал само праведноста на некој начин. 28 глава, 13 стих, Ти беше во Едем, во Божјата градина, Твоите облики беа украсени со секакви скапоцени камења. Рубин, топаз, диамант, берил, оникс, јаспис, сафир тиркис, смарек и злато. Сите вешто исткаени и нанижани на тебе, приготвени во денот кога беше создаден. Стана збор за Луцифер. И тоа дали забележувате дека он имал он бил он бил обличен во една облека искаена Да ја подсетам сега на еден цитат од минатиот пат што читавме. Искаена на, на каков разбој? Да, значи на небесен разбој, каде што нема човечка рака, чепнато ништо. Во една таква облека, и тоа украсена со сите скапоцени камења, да не ги спомнуваме овде, да не ги повторуваме пак, нанижани на таа облека. Наистина Бог значи создадено прекрасно создание. И Луцифер бил Божје дело на почетокот. Но што се случува? Еве, ќе читам од истиот превод, значи 16 стих. Од твојата обилна трговија се исполни со неправда и ти сгреши. Јас те собрив како нечист од Божјата гора, те истерав тебе херувиме заштитнику среде огнени камења. Луцифер <clears throat> станал трговец на небото. Почнал да тргува. Што е, со, што е тоа со кое што тргувал? Да отвориме сега во Исаја 14 глава, кај што го наоѓаме оној друг опис повторно за Луцифер на небото, доека бил значи, на небото. Исаја 14 глава и ќе читаме 13 и 14 стих. <clears throat> Зборуваше во своето срце, ќе се искачам, или еве да се послужам со англискиот превод, кој што гласи, јас ќе се искачам на небесата, на Божите звезди. Јас ки се издигнам престол за себе. Јас на Собрината гора ќе престолувам на крајен север. Јас ки се искачам во облачните висини, јас ки бидам еднаков со Севишниот. А се сруши во подземјето, во длабочините на пропаста. Јас, јас, јас, јас. Јас ки бидам еднаков со Севишниот оној правец во кој што зборуваме, можеме да кажеме дека тој сакал да биде свет без Божја помош, самиот, сушност, да постигне нешто. Еве ја само проведност. И да се вратиме сега во Езекијал во 28 глава, од каде сето ова кај Луцифер, што допринело да се појави вакво нешто, 28 глава Езекијал, сега читаме 17 и 18 стих. Од обавината Твоја се возгордеа срцето твоје. Поради богатството твоје си ја загуби мудроста своја. Богат сум и си сбогатив, ништо не ми треба. Уште првото место. Да бидам на местото на Бога. Ве, ве подсеќа ова на нешто. Ја загуби мудроста своја, значи, ради богатството, затоа јас те соборив на земјата, те предав на посмев пред царевите. Со многуте гревови своји, во неправедната, а, неправедната твоја трговија, ти ги оскверна твоите светилишта. Што е светилиште? Храм. Дали се секјавате кога зборувавме за умот, споредбено го споредувавме со храмот, значи светилиштето, скинијата во Стариот Завет, тој храмот кој што ги изграделе нечи изгрелците. Предворје, па прв дел, па втор дел. Гјаволот од своето, значи Луцифер од своето бавина се возгордеа, воради своето богатство ја загуби мудроста своја. И ги замрачи своите светилишта, својот храм, сушност. ги оскверни твоите светилишта, како што вели стихот. Значи, тоа беше Езекијал 28, 17 и 18, последните што ги читав. И јас пуштив оган, да прочитав понатаму пред тебе да те проголта, и јас те претворив во пепел на земјата пред очите на сите што те гледаат. Само праведност, горделивост, начин самиот да постигнеш нешто. Еве како завршува. После Луцифер би се позабавиле малку со Адам и Ева. И ќе отвориме во третата глава Битие. Што се случува? Што всушност ѓаволот сакал да постигне со искушението? на Ева. Или Бог забранил да се кине плод од тоа дрво, а гјавот рекол, испружи ја раката слободно скини, ќе бидете како богови, не, нема да умрете. Со други зборови гјавот и вели на Ева, превземи ја и днината во свој раце. Бог лаже, не е така како што тој вели. И Ева ја пружила својата рака, Искинала од плодот, ја превзела виднината во своји раци и расипала се. Со спасението не се доаѓа со своји раци, току без раци. И ако читаме во третата глава, во 22 стих, значи битие, што се случува? И Господ Бог рече, еве, човекот стана како еден од нас, знаејќи го доброто и злото, да не ја испружи сега раката, и да набере од дрвото на животот, па да и да живее вечно, значи да не се овековечи гревот, еве што ќе направиме, Господ го испрати надвор Едемската градина, за да ја обработува земјата од која е земен, и го истира човекот и насили источно од Едемската градина, и херовими со пламенен меч стоеше значи, на сами, самата порта <clears throat> од Едем, и не дозволуваше да Адам и Ева влезат, да ја испружат својата рака и да скинат од плодот, од дрвото на животот. Спасението не е со свој рат. Еве како е. Битие 3.7 е пуката потврдно кај Адам и Ева. Што се случува после падот во греф? Тие однеш, се со дека се голи, срам, страф и сите тие нели пропратни работи кои што се случуваат со падот во греф. И тогаш на 20-ти се отвори очите, се гледа дека се голи сплетоа, смокнени лисија и се направија прегачи. Значи со своји раце, еве што направија, еве што може човек да направи со своји раце. Да ја покрие својата нечистотија, својата голота, меѓутоа ништо од тоа. Значи, може само да Исплете и да направи прегачи од смоквено листи. Но спасението не е на овој начин, туку на следниот начин, 21 стих од Битие. И Господ им направи облики од кожи на човекот и на неговата жена и ги облече. Господ им направи, Господ ги облече. Има тука некаков удел на Адам и Ева? Се разбира дека нема. Значи, спасението е без раце. Без човечка интервенција. Да одиме сега во случајот на Аврам, имаме исто една интересна полука. <clears throat> да се посетиме. Што му ветува Бог на Аврам? Потомство, син и големо потомство, како звездите на него. Но, Аврам чекал, чекал, чекал, чекал, чекал и решил да му помогне на Бога, односно Сара била таа која што решила такво нешто, Аврам ја послушал. Значи му, на некој начин му подал рака на Бога. Не знам што чека овој Господ се уште. Ми вети ма поминуваат години, јас старејам, жената моја старее и ништо не бива одветеното. сомнежот, за кој што зборувавме и Ајде да му помогнеме на Господа. Господ не може да си го да го оствари ветувањето и го добива Исмаел. Со, меѓуто не со Сара, не по ветување, туку со робинката Агар. И Бог во 17 глава, значи од Битие, повторно му се јавува, повторно му ветува, му го повторува ветувањето и сега додава нешто. Образувањето, за кое што и апостолите се расправале, дали треба, дали не треба. Меѓутоа, на што било символ и знак образувањето? И зошто образувањето се прави таму кај што се прави? Образувањето всушност со други зборови значи телото е немоќно. Оно што треба да го добиеш е поветување, а ти треба да веруваш. И ќе го добиеш. Во времето на Павле, во времето на апостолите, евреите, овој символ на оправдување со вера, всушност, значи знак за оправдување со вера, всушност го претвориле во символ на самоправедност, гледајќи само на надвршната форма, како што веќе зборувавме, а не на она неракотворено обрезание за кое што минатиот пат спомнам. Обрезание на срцето. Че видите, повторно суштината е без раце. Нема тука човечка интервенција. И поради тоа што Аврам покажал неверие, Бог мора да се соочи со неговата рака кој што тој му ја испружил за да му помогне, под наводници, нели, да му помогне на Бога. Колку сме и ние некојаш, како што и сестра Лудица спомна, мизерни, сакаме да му помогнеме на Господа, а всушност секе израсибеме. Мора да се соочи со неговата рака и каде се соочил со неговата рака, се цикавате? На брдото Морија. Бог ќе му рече, земи го својот син Исака, значи веќе како Аврам го добил синот поветување, и однеси го на брдото море и ќе го принесеш како жртва. И еве да читаме 22 глава Битие, од 9 стих читаме, 22 глава Битие. Стигнаа до местото за кое зборуваше Бог. Тогаш Аврам подигна жртвеник, <clears throat> ги нареди дрвата, го врза својот син Исака и го положи над цепениците на жртвеникот. Сега Авраам ја испружи раката, Еве го соочувањето. Ја испружи раката и го зеде ножот за да го заколе сина си. Но, <clears throat> еве Божјата интервенција. Господов ангел од небото го повика рече Авраме, Авраме, и ова вели еве ме. Не ја спуште раката врз детето рече. Зошто? Зато што спасението не е со човечки раце. Туку ова било испит Бог мора да се соочи со Аврама за да види дали Аврам сега му верува на Бога, дали Аврам е спремен да му предаде се, како што збрувавме, тоа е нашиот дел, да му се предадеме целосно. Па дури него задржал ни својот син Исак. И со тоа покажал дека го има Бога. Значи, дека Бог го има неговото срце, всушност. Му го предал комплетно срцето. Не ја спушта раката врз детето, 12 стих, рече, ниту му прави нешто. Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Дали забележувате сега? Овде е и нашиот дел, оној кој што е, ни е секојаш тежок, затоа што сме во таква природа, Че да му предадаме се на Бога, комплетно, Твоја воля, Господи, нека биде. И оној Божи дел, Спасението е без раце. Во случајот на Аврам го гледаме спасението во целост. Нашиот дел, Божиот дел. Дори кога зборуваме за предавање на волјата, да прочитаме Филипијаните 2.13. Филипијаните 2.13. Дори и овде, колкаво е Божето делување, 2.13 Зашто Бог е оној кој действува во вас, да сакате и да постапувате според Неговата волја. Дури и овде, Бог е оној кој што действува. Мегутоа, не може тој за нас да каже амин, да каже да, че ние сме тие кои што треба да дозволиме. Завршивме со Аврам, И видовме дека кога ние превземаме во своји раце, расипуваме се. Едноставно треба да, да му оставиме на Бога. А секи отвориме во втора книга Самуилова. Втора книга Самуилова и овде имаме еден многу убав пример. Во шестата глава, втора книга Самуил, шеста глава, станува збор за Уза. И случајот со Уза, ки читаме од први стих, шеста глава, еден ден Давид пак ги собра <clears throat> сите одбрани момчиња во Израел, 30.000 луѓе. Потоа Давид и сета војска што беше со него тргнаа на пат во Јудина вала за да го донесат оттаму Божиот ковчег што го носи името на Господа на силите, кој живее над херувите. Божиот ковчег го положи на нова кола, откако го изнесува од Авинадовата куќа, што стоеше над ричето. Скјавате таму во таа куќа, стоел доста долго време откако успеале назад да го вратат од филистејците. Уза и Ахио, Ави, надовите синови, ја придружуваа колата. Уза врваше покрај Божиот ковчег, а Ахио одеше пред него. Давид си од Израелев дом и си од Израелев дом играа пред Господа со сета сила, <coughs> Пејки, <coughs> се извинувам, наспоредно со звуците на гуслињата, псалтирите, тапанчињата, свирките и кимвалите. Шестиот стих. Кога дојдува до на хоновото гумно, Уза посегна со раката по Божиот ковчег, за да го придржи, зашто војовите за малку ќе го превртеа. Што се случи? Уза беше погубен на лице место. Зошто? Ако, да не отвараме во броеви четврта глава, таму кажува дека светите нешта можел да ги допре само свештеникот. Укажувајќи на Христа, на светецот, на светиот, а камо ли па ковчегот на заветот, нели? тој е <laughs> нај, најсвет. Ако читате четврта глава броја, ќе видите како значи, левитите, сето тоа било совршено поставено кој што, како треба да носи. Уза не смело ова да го направи. Меѓуто имаме една убава полука овде. Уза со своји раце концептот своји раце, знаеме што значи, со своја сила, сакал да го задржи Божиот закон да не се скрши. Со други зборови, ние, често пати ние ово, го правиме, со своји раце, со своја сила, сакаме да го одржиме законот и да не го прекршиме. Меѓутоа, што следува? смрт, тоа не е спасение. Спасението не е на тој начин. И видите интересно, 8 стих, на Давида му беше жал што Господ го удри така Уза и тој го нарече тоа место Фарес Уза. Во заграда овде стои преводот на ова пораз. Значи, секогаш, кога со своји раце, со своја сила, сакаме да го одржиме законот, тоа е еднакво на пораз, ништо друго. Сетете се на Уза и на Фарес Уза, што значи пораз. Да го спомнеме и на Охудоносор, да се подсетиме на него, али да отвориме први Исаија 2 глава, ке читаме 8 стих. Исаија 2.8. И од случајот на Навуходоносор можеме многу да извлечеме полука. Исаја Земјата му е преполна со идоли и тие се поклонуваат пред делото на своите раце, пред оно што го направија нивните прсти. Што се идолите? Кипови, не знам што и да е, ликови, на луѓе, на полулуѓе, полуживотни, на животни, направени со човечки раце. На Охудоносор има видение од Господа, во тоа видение, кој што нели Даниле подосно ќе му го единствен единствено можел да му го протолкува, му го протолкува и му рекол, значи, че тој видел, видел кип, знаеме, со златна глава, па потоа сребрен дел има, па бронзен, па железо, па доле стапалата измешено железо и глина. Не знаеме од пророќствата, значи, што се тоа представува, ми тој ќе го погледнеме денеска овој кип во поинаква, поина, на, на, на поинаков начин. Да земеме вака дека кипот и видењето, значи што го видел во видение е, на Окудоносор, не е оној кој што тој го изградил, тој изградил, наредил да биде изграден, златен, комплетно целиот кип да биде златен. Кипот кој што го видел во сонот, значи има златна глава, па имаме сребро, па имаме бронза, па железо, па железо и глина. Значи од најдрагиот метал, па идеме кон се поневреден, поневреден и поневреден на некој начин на духовна деградација на човекот, на човештвото. И ние денеска живееме во еден период кога кога зборуваме за глината, значи ние треба да имаме глина. Живееме во период кога, во кој период живееме? Во прстите таму, стапалата. Кај што имаме мешавина, невозможна, инаку мешавина на железо и глина. И знаеме тоа што значи, меѓутоа, Во овој контекст во кој што зборуваме ќе кажам вака, значи тоа се луѓе, знаете, Библијата вели ќе дојдат тешки времиња затоа што луѓето ќе станат семишни, само живи, сребролюбци, само фалци и така натаму и така натаму. Тоа го ја сликува таа состојба прикажана преку стапалата, железо и глина. Глина која што не можеш да ја оформиш, како ќе оформиш железо и глина. Можеш ли да направиш чуп, било каков сад, од таква глина која што е измешана со железо. Железото е тврдо, не можеш да го оформиш со значи, грбче од сега да земе да направи кип од мешавина на глина и железо. Не може. Денеска човештвата е такво. Само главо, само живо, тешко да... <laughs> значи, оној дел, како што спомнавме, предавање во Божите раце, во раците на грнчарот, за да, оф, да не оформи, направи сад за честна употреба. Меѓутоа, не доека тоа железо не се претопи. И затоа Езекијал во Езекијал 36 глава што вели? Еве да отвориме Езекијал 36 глава. Дали ние понекога сме како на Вохудоносор? Градиме некој свој имидж, свој лик и нормално секоја се обидуваме да тоа биде златен лик. Ние сме најнај, ние сме супер, меѓутоа таквиот лик Бог го руши, лажен лик, може би, за себе градиме, како што на околоносов си ставил во глава, се го, а не, моето царство ќе биде вечно, ќе биде како јас што сакам, а не како што Бог сака. Значи, реков Езекијал 36 глава, 26-27, ќе ви дадам ново срце и ќе вдакнам нов дух во вас, ќе го избадам каменото срце од вашето тело, тврдото срце, Или ја, ја би рекол во овој случај, железното ваше срце, железно глина. Не можеш никаков сад да направиш од таква смеса. И ќе ви дадам местното срце, значи, ќе ја омекнам, ке... затоа треба кршење, затоа треба кршење како што се секјавате каде погодил и каде точно удрил оној камен кој што бил, вика, одвален, ама не од рака. Значи, без раце, Божиата интервенција, удира точно на стапалата, Таквата смеса, таквата глина треба да се крши, да се крши, да се крши постојано. Се дека значи, не се добие онаа глина кој што, од која што Бог, односно Грчевр, може да оформи еден сад за честна употреба. Тоа е кршењето на нашата волја. Значи. Значи, треба да дозволиме да му се предадеме на Бога, да Тој не обликува онака како што Тој сака, да не се подсетуваме повторно на Еремија 18 глава, Еремија отишол, бил пратен во Грнчаревата кухја за да види да види таа сцена на тоа како Грнчаров прави сад од, од глината и забележавте таму еден момент кој што едно огромно охрабрување за нас треба да биде. Ако од глината вика не успееше да направи сад како што сака, што правеше? Ке растуреше, ке растуреше садот и повторно од истата таа глина се обидуваше да направи сад. Тоа го прави Бог со нас, постојано. Додека него добил оној производ што сака да го добие. Ама тој производ е производ на неговите раце, тоа е негово дело, тоа не е наше дело. Ние сме глина, глината не може ништо, освен да значи, се покори на раците на гръмчевец. Но бидејќи ние сме глина со слободна волја, тука треба кршење. Значи, затоа и го спомнав ова илустрација со кипот и со новоходоносор. Погледнете во овој стих Исаија 29.16. Исаија 29.16. Вели колкаво безумство. Исаија 29.16. Колкаво безумство. Бог ова го нарекува безумство. Од ова ке заклучиме колку денеска луѓето имаат памет, колку се мудри, колку се умни. Колкаво безумство. Дали се цени глината колку грнчарот, па делото да му рече на својот творец, тој не ме направи. Што е ова? што е подсеќа ова? Дарвинизам. Еволуција. Глината му вели на Грнчарот, делото на Грнчаревите раци му вели на Грнчарот, ти не ме направи, не учеа со години, дека тој не не направил. Колкаво безумство! Ово едно огромно безумство, така вели Бог. Или грнецот да му рече на грнчевот, тој не разбира ништо. <laughs> Кој е? <laughs> Па наистина е безумство. Грнето да му рече на грнчевот, ти не разбираш ништо. Е, често пати сме ние такви. Не ние сакаме, бе, Господе, ти не разбираш ништо. Абе, вака треба. Не, раците треба да ги тргнеме подалеку. Зато што спасението е без раце. Ние сме негово дело, создадени за добри дела. Тоа Бог сака да го постигне со нас. Да направи од овие ракотворни храмови неракотворни, во кој што тој ќе се настани. да види, да го видиме сега на крајот искуството на самиот Исус. Исус, како и нас, станал глина. Истиот тој материјал кој што сме ние, он станал глина. И тој растел. Значи, во тој процес на посветување растел во духот, како што вели тамо. Детето растеше во духот. Да видиме како, на кој начин и тој ни дал еден совршен пример за тоа како може човек да дојде до спасение. Ќе отвориме најнапред во Јован 14 глава. Овие стихови често пати ги повторувам затоа што се една многу убава илустрација. Појасна не може да биде. Јован 14 глава 6 стих Исус му рече им рече ствари, да му рече јас сум патот вистината и животот никој не доаѓа при таткото освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте мојот татко, а осе го, го познавате и сте го виделе. Филип му рече, Господи, покажа ни го таткото и доста ние. Исус му рече, толку време сум со вас и ли ме позна Филипе, кој ме видел мене, го видел и таткото. Тоест, како велиш ти, покажа ни го таткото. Не веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ги кажувам, не ги зборувам од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото во мене, ако пак не, верувајте заради самите дела. Овде делата се показател, Исус сака да ми каже, самите дела се показател на тој мој однос со Отецот, кој што всушност и вие треба да го имате. И тие дела, не се дела што јас ги правам, туку ги прави тој преку мене. И е, како Исус се посветувал, како растел, Со негови раце. Еве се еве го примерот значи за нас со негови раце. Да прочитаме Јован 8:28, уште појасно. 8:28, Јован 8:28. Затоа Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе познаете, сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам сам од себе, туку дека зборувам она што таткото ќе ме научи. Исус вели тоа на неколку места во Евангелието по Јован, ништо не правам само од себе, туку Отецот, кој што е во мене го, ги прави делата, ги кажува зборовите. Еве пример, уште еден. Значи, самиот Исус не е пример. Па дури, минатиот пас спомнав, самата негова смрт на крстот. Што значува крстот? Сега некој да ме прикува. Немате рацеви. Самиот крст е оправдување со вера. Што му велат на Исуса? Слуша извици од оздола, Елен Вајт кажува дека тоа биле дури и демони измечени меѓу луѓето. Спаси се сам! И тие извици ние секојдневно ги слушаме од дјаволот. Спаси се сам! Не ти треба крст! Спаси се сам! Исус можел да се спаси сам? Не било проблем за него? Меѓутоа нити ќе ни дал пример за тоа како е спасението, нито пак воопшто ќе станало да збор за некакво спасение. Значи, спаси се сам е дјаловска стапица. Спаси се сам е извик на дјаволот. Тој вели не треба крст, не треба крст и во нашиот живот. Денеска, мада не ги прочитавме тие стикови од Галатјаните 2.20, што вели Павле таму Јас сум растнат со Христа, јас умрев, јас не живеам, туку Христос живее во мене. Само на тој начин е спасението. И тој што живее во мене, тој ги врши делата. Тоа се тие дела на верата. А делата на законот се оние дела, делата на Уза, делата на Аврам, кога сакал да му помогне на Бога. Тоа се наши дела, дела на законот. Наши обиди да го одржиме законот за да дојдеме до спасение. Не може така. Спасението е без раце. И на крајот не можеме да не ги спомнеме, да не спомнеме за печатувањето. Оние што ќе бидат запечатени со Божиот печат се оние луѓе кои што научиле да ги тргнат раците. Да се подсетиме, што е печатот Божи и каде се става печатот Божи? Зошто саботата е печат Божи? Таа сабота која што мнозина ја отфрлаат. И дали е само станува збор, еве, ова недела баш имав некоја така дискусија со некои личности на преку Фейсбук, токму околу тоа, дали саботата е само ден, кој што, ете, треба да одржиме како денеска, или, или има тука нешто многу подлаво? Сме зборували често пати. Саботата значи починка, нели? Починка и ден во кој што Бог отпочина од своите дела и не повикува во Евреите четврта глава и ние да отпочинеме од своите дела. Што значи тоа? Печат на оправдување со вера е тоа. Починка, долу рацете. Нема твој удел, нема твоја човечка интервенција. <clears throat> И затоа тој печат Божи се става на челата а не и на раката. На раката се става нешто друго. Што се става на раката и на челото? Живот на зверот. Или не знаеме. Како знак на тој печ, жик на зверот е неделата. Зошто? Саботата и неделата, видите колко имаме по, многу подлабоко значение. Па неделата е човечка творбина човечка творба. И токму таа означува спасение со дела, на свој начин спасение. Бог посветил еден ден, рекол, одмори се, почивај, јас ја водам битката за тебе. Ти тргни ги ратете од спасението со други избори. Не така, вака. Неделата е човешка творевина. Бог не ја допрел неделата светиот, за да ја посвети. Ја допрел саботата, саботата е света. И затоа жигот на зверот се добива и на челата, ама и на раката. Затоа што станува збор за оние кои што се обиделе да се спасат. Не се научиле да ги тргнат рацете, се, на... се обиделе да се спасат со своји раце, со своји дела. Значи, разликата меѓу саботата и неделата е многу посуштествена и поголема. Па затоа и неделата пред се од кого донесена? Не е сигурно од протестантите, туку од католичката црква, која што е која што предначи, значи ги предводи сите тие кои што мислат дека спасението е на поинаков начин, а не со вера. Значи, разликата е многу посуштествена и многу поголема. Да завршиме со, го спомнавме тоа да го прочитам стихот во Евреите 4.10, за оние кои што сметаат дека може би саботата никаде не се спомнува во Новиот Завет. Евреите 4.10 и 9. Значи на Божиот народ не останува починката, сабатисмос, како беше на грчки, Имено кој влегува во неговата починка, тој се одмолил од своите дела, како и Бог од своите. 11 стих дури вели и така да не, да се погрижиме, да не влеземе, да влеземе, односно во Христовата починка, за да не падне некој по примерот на истата непослушност. Непослушност на нивните татковци. Која непослушност? Спасение со дела. Обид да се спасиме самите, а не да речеме на планот Божи. Амин и готово, крај, толку е. Нека му е слава на Бога што <clears throat> спасението е без раце, без наш удел, инако небото ќе беше празно. Немаше да има спасение. И завршам само со еден цитат, еден прекрасен цитат од Копишот на вековите од 25-та страна, кој што гласи вака, верувам на сите ви е познат, со Христа се постапува онака како што заслуживме ние <clears throat> значи со нас да се постапува, за со нас да се постапува онака како што заслужува тој. Тој бил осуден поради нашите гревови, во кои немал удел, за ние да можеме да бидеме оправдани со неговата правда во која немаме удел. Претрпел смрт што била наша, за ние да можеме да примеме живот што бил негов. Со неговите рани ние се исцеливме. Слава на Бога, нека му е. Амин.